Bai, beraz orain eh, eskualdeak eman digu bosteun mila euroko diru laguntza bat, eh, komisioan beraz bai estatua izan dena, eta hau da gehien bat eh, ba, material teknikoa dirustatzeko. Material teknikoa dira ba, makinak berak ekoiz, ekoizpenean laguntzeko, dira ere finizio edo akabera lehoa ere dirustatzeko, hau da tinta lehoa, nahi bada eran. Mm badira ere uh, eh, lijatzeko edo ponzaz uh, eh, kabina delako horiek eh, ba, lan baldintzako betzeko. Hora, uh, gai ezberdin horietan parte dute gure laguntzeko. Eta hor dimentsionatu dugu tailer berri hori uh, laro goi uh, lankide izan arte, nahi du bai berro goi bat enplegu sortuko direla, baina horrek uh, biztan dena aktivitateak du hori gidatuko eta urteetan zehar hori da luzerako ambizio bat. Gana idura indigoitea zentziztela jendea sakatzen edo bate? Beraz, uh, jendea azken urte hauetan txartu dugu, orain beroita zazpi uh, eh, lankidegira. Eta oh, berriz ere aktivitate gara jau, pixka bat, uh, eh, noleran edo da, dudagarria da. Mm. Beraz, hor uh, hilabete hauetan ez ez dugu langile berririk miatzen, baina fite joanen da eta tailer berri horrekin bai garatuko gira. Usina berri horrekin begira egutegia, zer da pixkator? egute giak eh, berantapiska bat hartu du eta hor uh, batimendua bera edo eraikuntza uh, bukatzen ari da eta gero gure aldaira eginen dugu udauntan uh, irailetik goiti aneko izteko. Elburua izanen da gure bakantza denboretan udagaraian material guzia emendikara ere matea eta beraz uh, belangileek berritz uh, eh, asiko dugularik lana, anastea. Errantzen edan uste dut eh, gaur egun amak mila bat altzeiru ateratzen dituzuela, zuela, urtean uh, zenbakio hori aldatuko da, spursatzen dut, eraikin behiarekin. Hori da, orain arte zenbaki giztua egiten ditugu bai amar, amar bat mila eseri, eta guti gura bera iru mila mai, hangu inuke, eta hango gaitasuna helburua da biterdi edo iru, iruko iztea, Beraz, nahi luke, zenbakiak eranez, hogeita ogeita mar bat mila eseri egiteko gaitasuna ginukela. Hau da, zuen gaur egungo erronka nagusia, egoitza behiarari begira? Erroka, erronka barkatu uh, bai, eran ezagun, algi kooperatibaren uh, bizian, ari girelako ale berri bat, edo hori berri bat idazten, baina argiki hastean nahi nuen aktivitatea, horiek denak dira ere, paraleloki aurrera ere manberdiren gaiak, Eh, horrek nahi du eh, merkatu animatu, horrek nahi du produktu berriak ere atera, horrek nahi du digitalizazio mailan ere aurrera egitea. Beraz, uh, eh, erronkan nagusia kooperatiba mailan bai, baina gero egunerokoa ere bizik garrantzitsua da gauzak segitzeko. Erran ehm, mundu mailako merkatu aparte askipotolo bat dela zuen merkatuari begira, baitu zuen ezakit elburu batzu, egi batzu, jo mugan? Beraz, nazioarteko garantzia bai uh, argi da importantea dela, euneko gita mar errandote egiten ginoela gaur, elburua da hori garatzea ere, uh, erran, dependentzia atik ateratzeko ere frantxez, merkatu, merkatuko dependentzia atik. Eta elburu gisa, bai biztanda, biziki dinamikoak diren lekuak, bon, estatu batuak eta mm, Moyen-Orient mm. uh, dira argiki. Baina ala ere gogoan dugu ere Europa urbila behar dugula entxatu ukitzen ere bai, hor baita bai urbil kortasun bat entzat, eta bai merkatuare ere bat delako.